uh, before giving in Dhamma talk, we obey respect to Buddha by reciting in the Dasa three times. Trước khi bắt đầu pháp thoại, chúng ta niệm Phật Nam Mô Tassa ba lần. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. So we have finished five Indriya and the seven Bhujanga enlightenment factors. Today we may start to teach Buddha Nosati, the collection of Buddha's qualities. Như vậy chúng ta đã học xong về năm quyền à, thất giác chi và hôm nay chúng ta sẽ học về Buddha Nusati là niệm ân Đức Phật. There are many qualities of the Buddha. But uh, uh, there are very famous qualities usually mentioned uh, by, the, by the being or people who approach to the Buddha. It's nine qualities. You may know that. Uh, like Itipiso, Bhagava, Arahant, Sama, sambodho. Those are qualities of the <laughs> very famous qualities of the Buddha. What is that? Đức Phật thì có vô lượng ân đức. À, tuy nhiên, giữa những ân đức đó, đối với những chúng sanh mà hay tiếp cận và tán thán Ngài thì có những cái ân đức ừ, mà nổi bật và thường được tán thán, thường được biết đến nhiều nhất. Đó là chính ân đức Phật mà chúng ta hay tụng hàng ngày, chắc là mọi người cũng biết đó ha, là Itipiso Bhagawa Đức Thế Tôn ấy có danh hiệu là bậc ứng cúng chánh biến tri vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ học về những ân đức này. So you learn Buddha's qualities and you reflect again and again in your mind. So it is a kind of meditation. Your mind sometimes may go deeply uh, happy. So This concentration can get excess concentration, but it cannot get jhana. Và khi các bạn học về những ốc đức này đã hiểu rồi thì có thể quán tưởng trong tâm mình một cách thường xuyên những ấn đức này và đây là một loại thiền có thể khiến cho tâm của bạn đi sâu vào và có một cái sự hoan hỷ hỷ lạc và đạt đến cái định nhân định của niệm ân đức Phật chỉ có thể đạt đến tối đa là cận định chứ không thể đạt đến an chỉ định được. So what are benefits of the Buddha's uh, Buddha Nocetic meditation? và thiền niệm ân đức Phật có những lợi ích như thế nào? Uh, you will respect Buddha. Đó là các bạn sẽ rất là cung kính Đức Phật. It can increase your faith in the Buddha. Có thể làm phát triển đức tin nơi Đức Phật. You will have a more mindfulness. Bạn có thể bạn sẽ có nhiều chánh niệm hơn. More banya wisdom. Có nhiều trí tuệ hơn. More kusala. Và nhiều phước thiện hơn uh, many kusala. Yeah, if it's because of Buddha's quality, you can take as an object. So your mind have a lot of kusala. Ừ, có rất là nhiều thiện tâm sanh khởi bởi vì tâm bạn bắt lấy à, đối tượng là ân đức của Đức Phật cho nên có rất nhiều thiện tâm sẽ khanh sanh khởi nơi bạn. So if you want to increase uh, your kusala, So you just uh, remember Buddha's qualities. Như you Can get without without losing money. <laughs> Và như vậy nếu bạn muốn có thật nhiều phước thiện thì bạn có thể thực hành quán tưởng niệm ân đức Phật thật là nhiều. Như vậy sẽ phát sinh rất là nhiều thiện nghiệp, phước báu mà không cần phải mất tiền. So we have a lot of pity a lot of glad, being glad or gladness, happiness. Khi niệm ăn Đức Phật cũng sẽ sinh khởi rất là nhiều sự hoan hỷ, sự hỷ lạc, sự vui vẻ, hạnh phúc. Uh, can be patient for the danger, for the fearful things. Uh, can be have you may have ability uh, to be patient uh, suffering also và bạn sẽ phát triển được cái sự kham nhẫn sự chịu đựng uh, sự uh, bình tĩnh đối với cái sự nguy hiểm những cái gì nguy hiểm hay là đối với những đối tượng sợ hãi hay là những khổ đau nói chung you will have this kind of perception associating with the Buddha và bạn sẽ có những cái nhận thức những tương ứng với cái à, liên hệ với Đức Phật. So if you are trying to remember Buddha's qualities, uh, you may feel I'm associating with the Buddha. Uh, I'm always staying with the Buddha. Như nếu bạn luôn luôn nhớ nghĩ quán tưởng về ân đức Phật thì bạn sẽ có cảm giác như là mình có cái sự liên hệ với ngài vậy như là mình ừ, gần gũi với ngài. So everyone remember Buddha's qualities. So Buddha's qualities are in his mind or in his heart. So because of this, uh, the body is like a, uh, like a chediya, or like a monastery or dwelling in place of the Buddha. So when we go to Buddha Gaya, we may, we may pay homage to Buddha's room because the Buddha stayed there. So the Buddha's uh, kuti is a respectable, respectable things because the Buddha has stayed there. So in the same way, whenever you reflect, uh, Buddha's qualities are in your mind, in your heart. Because of this, your body is uh, the same as Buddha's kuti, Buddha's dwelling place. So it would it, it will be respective person. Và nếu như bạn quán tưởng quán niệm ân đức phật thường xuyên và thường xuyên nhớ tưởng về ân đức phật thì giống như là thì ân đức phật nó luôn ở trong tim trong tâm của bạn và như vậy thì cái thân thể của bạn như là một bảo tháp như là một nơi cư ngụ của đức phật à, khi chúng ta đi đến bồ đề đạo tràng ở ấn độ chúng ta vào trong cái căn phòng có tượng phật nơi đức phật ngự đó chúng ta đảnh lễ và cái căn phòng của Đức Phật là một nơi rất là thiêng liêng, đáng kính, đáng trân trọng vì Đức Phật ngự nơi đó. À, cũng vậy, tương tự như vậy, khi tâm bạn thường xuyên nhớ tưởng niệm về ân Đức Phật thì tâm hay là tim của bạn là nơi Đức Phật ngự, nó cũng giống như căn phòng mà Đức Phật ngự. Do vậy bạn trở thành một người rất là đáng kính, đáng tôn trọng. So there is a once that you in Mandalay city, second city of Myanmar. So we call him Mahamyamuni, Mahamuni or Mahamyamuni. Uh, also, it is a a life, life of Buddha, we say. Because according to according to story, so at the beginning, so they can ask the uh, Buddha to have a stage, uh, to have someday to be better respect for him. So, so at that time, uh, allowed to do statue. So the Buddha uh, send his like energy uh, or power to the statue. So because of this, that statue originally That is that you speak, uh, speak or teach Dharma like that. And uh, because of this, it is a live statue. But later on, so after the Buddha passed away into Vrinavana, uh, so people may ask this and that, uh, uh, that uh, questions. So because of this uh, uh, determined not to speak. So no one can not speak. <laughs> but uh, previously speak. So uh, according to his story, no, according to Tibetika. Uh, so because of this, uh, that statue is a alive Buddha, we say. Mm. Yes, Ờ, ở Mandalay là thành phố lớn thứ hai tại Myanmar thì có một tượng Phật ừ, giống như là tượng Phật sống ừ, ở ngự trong cái ngôi chùa Mahamuni thì ở đây có một tôn tượng Phật và ừ, giống như ngài đang còn sống và điều này thì chúng tôi đây là theo cái truyền thuyết à, bắt đầu từ thời mà Đức Phật thì có một vị vua của Myanmar vị đó mới xin Đức Phật uh, cho một cái một tôn tượng để mà ông có thể thờ cúng đảnh lễ và được nghe pháp từ Đức Phật và Đức Phật đã um, đã tạo ra một tôn tượng và và tôn tượng đó giống như là một hóa thân của ngài có thể nói được có thể dạy pháp được do vậy mà tôn tượng giống như là một đức phật sống à, và sau này thì sau khi Đức Phật nhập diệt, diệt rồi á, thì Đức Tôn Tượng đó vẫn vẫn nói nhưng mà mọi người hỏi nhiều quá nhiều câu hỏi quá thì tôn tượng đó mới không nói nữa tức là trở thành im lặng chớ trước đó thì tôn tượng này có thể nói được và đây là những cái đây là theo cái truyền thuyết theo câu chuyện của người Myanmar chứ không phải là theo trong tâm tạng kinh điển So because of this uh, morning time, one bhikkhu wash the face, uh, doing into the brushing in teeth, uh, like that, like uh, a life of Buddha. So uh, the people bear respect. do vậy mà ở tôn tượng này ở chùa này thì mỗi buổi sáng đều có một vị tỳ kheo à, rửa mặt lau vật mặt cho đức phật đánh răng cho đức phật giống như là ngài đang còn sống vậy và mọi người đến đảnh lễ rất là nhiều So every morning, about maybe 4 o'clock, so every morning, one bhikkhu That bhikkhu, we say, Yero Siaro. Hero Searo is water Searo. Ye, ye Searo. Yedo Searo. Yedo. Mm. Yedo Searo is water Searo. So uh, usually that people cannot travel overnight. So morning must help. It is something not easy, uh, very committed. <laughs> và mỗi sáng vào lúc khoảng 4 giờ sáng thì có một vị tỳ kheo luôn luôn có cái nhiệm vụ là làm những cái phận sự đó đối với Đức Phật như là rửa mặt, lau mặt, đánh răng và cái vị này thì chúng ta gọi ngài là Yedo Sayadaw à, là vị Sayadaw nước hoặc là vị thầy nước vị này thường là không thể đi đâu qua đêm mà phải luôn luôn túc trực ở đó để mỗi sáng đều có thể thực hành cái phần sự đó đối với Đức Phật. When people want to puja one statue, so after being made a statue, so bring into bring him uh, to the Mahamuni, near the Mahamuni. So keep one or two or three nights there. Uh, also, make a line with the with the string. Uh, how to say thread with the thread. So tying the Mahamuni. Or rather string with the string or thread, tie another statue. So two statue uh, with like a wire to go through uh, like electricity. <laughs> so because this is a live uh, Buddha, the Buddha uh, put uh, some power into the statue. So to have, uh, to connect the power to the new statue, time with, uh, with the string, with the thread. Uh, so keep uh, about maybe and some are seven days, some are one days, one nights, like that. But uh, so uh, uh, many people occasionally they, they come and do in this way. So at that time, I have to bring Indonesia group to to pay respect the Buddha's statue. one Indonesia guy, uh, devotee. So he said, "Oh, I also want to bring." Uh, he, he want to bring to his body to have some power. <laughs> he said, "Okay." Okay. So he used his body, not uh, another statue. <laughs> Nandasita Ju, he want to he want to have a bodhisattva to his body. Uh, that's Nandasita Ju. Yeah. Và <clears throat> khi mà mọi người muốn thờ một cái tôn tượng Phật nào đó thì thường á, người Myanmar đó sau khi họ đã tạc xong à, tôn tượng thì họ thỉnh cái tôn tượng đó đi đến cái chùa Mahamoni này à, họ đặt ở trong chùa khoảng 2 3 đêm và họ dùng một sợi chỉ hay là dây để họ kết nối với tôn tượng chính của chùa Mahamuni và kết nối họ quấn vô tôn tượng Mahamuni và những cái kéo qua rồi quấn vô trong tôn tượng của họ thì à, họ làm như vậy để họ lấy được cái sự kết nối của tôn tượng Phật sống đó để họ nhận được cái nguồn năng lượng sống của năng lực của ân Đức Phật mà Đức Phật đã chú nguyện vô trong cái tôn tượng trong một tôn tượng Mahamoni à, bằng cách đó thì họ để tôn tượng mới của họ một ngày cho đến 7 ngày và làm cách và sau khi đó thì họ thỉnh về thờ thì nhiều người ở miếng đến hay làm như vậy lắm thì à, trước đây thầy có một lần dẫn cái đoàn phật tử Indonesia đi đến để đảnh lễ chùa Mahamuni sau khi thầy giải thích như vậy thì có một người à, Indo anh này anh mới nói Ô, vậy con cũng muốn nhận được năng lượng của ngài bằng cách mà kết nối thẳng vô người của anh ấy luôn chứ không phải là tượng của anh ấy so we never thought to do in this way <laughs> nhưng mà chúng tôi thì không bao giờ nghĩ ra cái cách làm như vậy cả If em Myanmar to Myanmar, I may say him. The, according to Myanmar saying, the thunder will hit you. <laughs> Nếu mà anh đó mà người Miến đó, thì thầy sẽ nói chuyện với ảnh như cái cách người Miến nói với người Miến với nhau á. À, nếu mà anh làm như vậy á, thì sét sẽ đánh anh đó. So, so but uh, because of foreigner, uh, I cannot say in this way. Nhưng mà bởi vì là người nước ngoài đó cho nên thầy không thể nói theo cái cách này được. So I have to say, oh, this is because of that you need a strength. So for you, you are alive. You don't need a strength. You can, you can have a power in, in a wireless way. So just that you reflect your Buddha's qualities, Agananga, in your mind, the quality is in your heart. If so, you will be a respectable person. Cho nên là thầy đã nói với ảnh như thế này, đó là um, bởi vì á, con không phải là tượng cho nên là cần phải kết nối cái dây với uh, tôn tượng Phật sống đâu à, chỉ có tôn tượng mà giống như bằng bằng đồ vật bằng bằng các chất liệu khác thì mới cần kết nối dây thôi à, bởi vì con còn sống cho nên con có thể nhận được cái năng lực này bằng cách không dây nó là wireless là không cần dây mà vẫn có được cái năng lực à, của Đức Phật bằng cách là có thể niệm ân Đức Phật thường xuyên trong tâm con thì con sẽ có được cái ăn cái năng lực đó của Đức Phật So he said, okay, okay, one day, this way is good. Và anh ấy trả lời, uh, vâng được thưa ngài, như vậy thì rất là tốt. So it is a real, I have a teaching. So if someone reflects the Buddha's quality, his body is like a Buddha's house, or Buddha's kuti or dwelling place. Và đây là sự thật, nó có ở trong kinh điển là đôi khi một người niệm ơn đức phật thường xuyên thì thân tâm của anh ấy như là một tôn tượng xin lỗi là một bảo tháp hay là một khu ti một nơi trú ngụ của đức phật vậy so if some people respect you if you don't think you are worthy one <laughs> so if some may respect you as a parents as a grandpa or mom, as a uncle or auntie like that. If you want to be worthy one, so just like you reflect the Buddha's qualities. So if so, the quality Buddha's qualities are in, in your body, so you can be a respectable person. Và khi mà quý vị được ai đó đảnh lễ cung kính mà mình cảm thấy mình không xứng đáng mình cảm thấy ngại bởi vì mình không có đủ phẩm chất ví dụ như con cháu đảnh lễ cha mẹ hay là cô chú ông bà vân vân ờ, thì cái người lớn cảm thấy ngại quá thì có thể lúc đó có thể niệm ân đức Phật khi bạn niệm ân đức Phật thì ân đức của Phật đang ở trong thân tâm của bạn do vậy xứng đáng được kính lễ And there is some saying in Myanmar, so you don't try to have a, a uh, qualities or you don't try to have a, like a famous or honors of other people. So you're trying to be worthy one with the quality. Uh, you're trying to be worthy one for your quality, uh, for the quality you have. So Uh, to be what you you should reflect the Buddha's quality. Even you have a Buddha quality, so you will be worthy uh, for everything good. Hmm. Um, những cái thành những thành ngữ yeah. Ừ. Myanmar có nói rằng um, bạn không nên cố gắng để có được cái sự cung kính từ nơi người khác hay có được danh tiếng danh vọng sự trọng vọng nơi người khác mà bạn nên phát triển những cái phẩm chất của bản thân mình cho được xứng đáng cho được tốt đẹp để có thể phát triển được những cái phẩm chất này thì à, bạn có thể niệm ân đức phật và niệm ân đức phật thường xuyên là sẽ làm cho bạn trở thành một người có phẩm chất và xứng đáng được tôn trọng cung kính so uh, the Yiro What Wada Siaro, I have said before he working, in, let's say Yiro water zero, washing face, uh, cleaning face of the Mahamuni. Uh, his uh, monastery is uh, uh, one or two building. Uh, it is very old. I have been there. So it is a very, very old near to damage near to destroy. Uh, because uh, before him and they are not a sorrow. So, so later uh, that uh, previous uh, all water sorrow passed away. So at that time, the Sangha uh, pointed to him to do so. After uh, doing as a Euro Sierra, I think within one year, uh, his monastery is uh, uh, um, become very great. <laughs> so means some them become worthy one. Và về câu chuyện của ngài Yedo Sayado là ngài vị thầy nước các vị mà mỗi ngày mỗi sáng đều rửa mặt đánh răng cho tôn tượng Phật Mahamuni á thì trước đó đó khi mà ngài chưa làm công việc đó đó ngài ở cái thiền viện của ngài á, rất là nghèo rất là cũ nát chỉ có một hai cái công trình xây dựng thôi và nó hư nát cũ mục và trước đó là vị trụ trì khác thì sau khi mà vị trụ trì đó mất đi thì ngài được phân công vị này nè vị Jedo Sado được phân công làm cái công việc đó thì sau khi ngài làm khoảng một năm thôi thì cái thiền viện của ngài trở nên rất là đẹp để hoành tráng và thầy đã đến cái thiền viện đó rồi. <coughs> so in the same way, in my studying monastery, and uh, there are 50 vehicles, So we have to take some responsibility, uh, some some service for the monastery. There are three vehicles. Uh, their duty is uh, to change flowers, waters uh, in front of Buddha. So to offer those things uh, nearly every day. because of duty, they, they have to do, they did. <laughs> Thế thầy còn ờ. đi học. Okay, okay khi thầy còn đi học ở trường pháp học thì lúc đó khoảng có trong trường có khoảng 50 vị tỳ kheo thường các vị tỳ kheo phải làm những cái phận sự ở trong chùa um, như là quét dọn và thay nước thay hoa cúng dường nước cúng dường hoa hàng ngày lên trước tôn tượng phật trước bàn thờ và do cái nhiệm vụ cho nên các vị phải làm hàng ngày so Panchaka those are three bhikkhus. Uh, one bhikkhu is uh, uh, known Yeros Yaros uh, close disciple. <laughs> so he, all, he has to follow uh, like uh, I think nearly every morning or every morning. And so he also a lot of uh, makes a lot of gains. Mm -hmm. Và trong nhiều cái phận sự đó thì có ba vị được phân công làm cái việc hương đăng á tức là cúng, chuyên cúng dường hoa nước đèn nước đến tượng Phật mỗi ngày thì ngày thì thầy kiểm thầy thấy hiện giờ đó ba cái vị đó đó thì trong đó có một vị là trở thành một vị đệ tử thân cận nhất của giê Sado là cũng đi theo giê Sado để làm những cái phận sự ở chùa Mahamuni và cũng có rất là nhiều cái sự um, phước lợi lộc. And why is my brother staying in my village I a abbot? So the villagers say, uh, among villagers, uh, three persons are very lucky <laughs> in their village. So my brother is one of them. và người thứ hai á, trong ba vị tỳ kheo mà làm cái phận sự đó hồi xưa đó người thứ hai đó là anh trai của thầy cái vị, người anh trai này hiện giờ cũng là một ừ, vị trụ trì ở trong cái ngôi làng của thầy và người người làng họ nói với nhau á, là ở trong làng này có ba người may mắn nhất là một người đó, trong ba người đó chính là cái vị sư mà anh trai của thầy. Another one is uh, uh, staying in the lower Myanmar. So as a but, uh, I know that, but uh, not much connection later on. Anyway, those three vehicles are very quite lucky uh, according to my my checking. <laughs> Và một vị nữa là đang ở dưới miền nam của Myanmar cũng là một vị trụ trì lâu nay thầy không có nhiều cái sự liên hệ với vị đó mà nhìn chung thì ba cái vị đó ngày xưa chuyên làm cái việc hương đăng ấy, thì theo cái nhìn của thầy thì thấy họ rất là may mắn so because of this if you want to have uh, powers uh, just to copy to the Buddha uh, means that you should reflect Buddha's qualities So Buddha's qualities are in your mind, in your heart. Và như vậy, nếu mà các bạn muốn có được cái năng lực, uy lực thì có thể um, copy đó từ Đức Phật bằng cách niệm ân đức, nhớ tưởng ân đức của Ngài thường xuyên trong tâm. Rather than if you reflect the Buddha's quality, you are mine, were inclined to be Buddha. You may want to be Buddha. Một điều nữa là nếu các bạn niệm ân đức Phật thường xuyên thì cái tâm của các bạn có thể hướng đến việc trở thành một đức Phật. Is it good? Điều đó có tốt không? <laughs> okay, very great. Uh, next one is uh, when you encounter to commit offense or to do evil things, so you may have shame and fear. Here, Otapa in Bali, shame to do evil things, shame, fear to do evil things. This is a kind of good quality. So like in front of Buddha, staying in front of Buddha. Because you always reflect the Buddha's quality. You are always staying with the Buddha. So, but sometimes as an ordinary person, may encounter something to do evil. But you may shame, you may be shameful, you may have fear. Because usually in your mind have a Buddha, like you are in front of Buddha. So you may not dare to do evil things easily. It is good. Muốn trở thành Đức Phật thì rất là vĩ đại đúng không? Một điều nữa đó là khi niệm ân Đức Phật có những cái công năng là khi các bạn gặp phải một cái khó khăn là tâm mình muốn làm một cái việc xấu ác nào đó thì tàm quý sẽ sinh khởi nơi tâm tam quý là sự sợ hãi sự xấu hổ đối với những việc xấu ác sự sợ hãi sự xấu hổ này giống như là bạn đang đứng hay đối diện với đức phật vậy bạn sẽ không dám làm bởi vì thường xuyên bạn hay niệm tưởng đức phật trong tâm cho nên trong tâm bạn có phật hay trong tâm bạn có cảm giác mình đang đối diện với đức phật do vậy mà những cái lúc mà tâm phàm phu của mình sinh khởi những cái thói quen muốn làm những việc xấu ác thì nó sẽ bị tâm tàn và tâm quý là hai cái loại tâm tốt um, chặn lại và đây là một cái phẩm chất tốt để ngăn ngừa chúng ta làm những điều xấu ác. So you may have attainment in this life. If not, you are reborn in a good destination in the future niệm ơn đức phật cũng có thể đưa đến kết quả làm cho bạn có thể giải thoát ngay trong kiếp này nếu không thì bạn có thể um, tái sanh ở những cõi lành trong kiếp sau Okay, these are benefits of recollection of uh, Buddha's qualities. Và trên đây là thầy vừa nói những ờ, lợi ích khi niệm ân đức Phật. So uh, mostly, let's say meditation, we teach breathing meditation uh, according to our teacher's method. But some people want to do Bodhanosati. Also in the book of Visuddhimagga, uh, any meditation you practice, Bodhanosati metta, asuka, maranasati. These four are, can be supportive meditation. So these four are, you may practice as a main meditation. If not main meditation, you can also be uh, supportive meditation. Thường khi chúng tôi dạy thiền thì theo như truyền thống của thầy chúng tôi Phật tử à, ở thiền viện ao ha thì dạy thiền niệm hơi thở là bắt đầu à, nhưng một số người họ cũng muốn hành thiền niệm ân đức Phật và theo như trong sách thanh tịnh đạo á, thì bất cứ một người nào mà hành bất cứ cái đề mục thiền nào vị ấy cũng có thể hành thêm bốn loại thiền bảo hộ để hỗ trợ cho cái thiền chính đó bốn loại thiền bảo hộ đó là gì đó là niệm ăn đức phật rải tâm từ niệm sự chết và quán bất tịnh. Do vậy, bốn cái đề mục thiền bảo hộ này cũng có thể được hành như là đề mục chính và cũng có thể được thực hành như là một đề mục thiền để hỗ trợ cho thiền chính. Uh, whenever you can feel like a dangerous, some may have problems. If so, you can better to reflect Buddha's qualities. You can be free from danger uh, can feel safe. Và bất cứ khi nào bạn cảm thấy nguy hiểm hay sợ hãi hay những cái vấn đề nan giải thì có thể thực hành niệm ân đức Phật để vượt qua những cái điều nguy hiểm, nguy nan đó. Sometimes uh, you may lose faith in meditation. Uh, you may not enjoy with the meditation. If so, you can reflect Buddha's qualities Because uh, if we re reflect the qualities, it can increase faith, can produce pity. If so, you may be able to do your main meditation happily. Và thỉnh thoảng khi mà bạn bị mất cái đức tin, mất cái sự tín nhiệm, tín tâm nơi cái việc hành thiền của mình và không còn hứng thú nữa thì bạn có thể thực hành thiền niệm ân Đức Phật để sinh khởi cái đức tin cái tính tâm nơi Đức Phật và thiền niệm ân Đức Phật cũng có thể sinh khởi hoan hỷ hỷ lạc và sau khi được hoan hỷ hỷ lạc bạn có thể thực hành thiền đề mục chính của mình một cách tốt đẹp hơn. So because of this uh, you can reflect about us qualities all the time. Uh, if uh, uh it is a main meditation, So if a supportive meditation, just to have a happiness, to have a pity, or although you are practicing breathing meditation, sometimes if you are bored, uh, you can also do with this practice. I make a puja to the Buddha. <coughs> with this practice, I make a puja to the Buddha. Practicing breathing also your perception is uh, making puja to the Buddha. So if so, you may you will be happy. Uh, so if you really deep in anapana, okay, just focus breathing meditation. Vì vậy bạn có thể thực hành niệm ân đức Phật suốt um, liên tục um, hết hầu hết các thời gian thì đã trở thành đề mục chính của bạn hoặc là bạn chỉ thỉnh thoảng niệm ân đức Phật để sinh khởi piti là hỷ lạc hoặc là khi bạn thiền niệm hơi thở mà bạn cảm thấy chán um, thì bạn có thể tác ý rằng um, con sẽ thực hành thiền niệm hơi thở này với tác ý là cúng dường cái sự thực hành này lên Đức Phật và với cái tác ý như vậy thì bạn sẽ cảm thấy hoan hỷ hơn, tinh tấn hơn trong cái việc thực hành niệm hơi thở nhưng khi mà bạn thiền niệm hơi thở và đi sâu vô trong cái định của thiền niệm hơi thở rồi thì bạn cứ thế mà hành không cần phải tác ý nhiều nữa And there is one Sierra. We call it Mahagandayong Sierra. So he is an abbot. Wrote many books. Uh, so very respectable Sierra. uh, from time to time, he he come together his hand, uh, rather by establishing this monastery, I make a do the Buddha, like that. So he established monastery, teaches the disciples, writing books. So occasionally, he come his hand together. He, he sets in mind by establishing in this monastery and make puja to the Buddha. Because as a traditional monastery is sometimes very busy, uh, have to take care a lot. So, but he do occasionally. Maybe it is uh, his energy his uh, enjoyment to uh, motivation. So you can do in this way. Và có một vị xe đo gọi là Mahasan Gandayon xe đo là vị trụ trì của trường pháp học Mahagandayon. Um, con xin cung cấp thêm thông tin là trường pháp học này lớn nhất ở Miến Điện ha, lúc mà đông nhất khoảng 3.000 vị học. Thì ngài viết rất là nhiều sách và dạy rất là nhiều học trò và ngài là một cái bậc ừ, rất là đáng kính thỉnh thoảng hay chấp hai tay lại với nhau và cung kính đưa lên và nguyện rằng à, bằng cái sự thành lập thiền viện trường học này con xin cúng dường lên Đức Phật ừ, như vậy trong cái quá trình mà ngài thiết lập cái trung tâm đó ngài dạy học trò viết sách thì ngài hay tác ý cúng dường lên Đức Phật những cái công đức mà ngài đã làm bởi vì sao bởi vì khi làm chùa hay dạy chư tăng thì thường rất là bận rộn phải chăm sóc phải làm việc rất là nhiều à, do vậy bằng cái cách tác ý cúng dường những cái việc làm cái công đức đó lên đức phật thì ngài sinh khởi được rất là nhiều cái sự hoan hỷ à, ngài cảm thấy có động cơ động lực và thưởng thức cái việc mình đang làm So while you are practicing anapana, if you think bored, so occasionally you may do with this practice and make a puja to the Buddha. Khi mà bạn đang hành thiền niệm hơi thở cũng vậy, nếu bạn cảm thấy chán thì bạn cũng có thể tác ý à, bằng sự thực hành thiền niệm hơi thở này con xin cúng dường lên Đức Phật. Ok. Today we will teach uh, one quality out of nine. But the first quality, arahant, uh, we finished. So we will teach the second quality, sama sambuddha. Và thầy bắt đầu dạy về chính ân đức. Ân đức thứ nhất là arahant thì thầy đã dạy xong trong buổi pháp thoại trước rồi bây giờ sẽ đến ông đức thứ hai đó là Samma Sambuddho so in Bali EDP so bhagava Arahant Now, EDP so bhagava follow all the time EDP so bhagava Samma Sambuddho like that EDP so bhagava Vajra Charana Sampanno like that so because of the same thing essay writing. It will only past time, but but if you want to do sentence uh, fully, itibi sobago araha, itibi sobago samasambodo, itibi sobago vajacharana sambano. So you should go in this way. What, if, what is the meaning? Itibi. Itibi is because of this and that reason. because of this and that reason. Later we'll mention what is this and that reason. <laughs> so because of this and that reason, Sobhagava, that Buddha, Samasambuddha, is Arahant. So that Buddha is Samasambuddha because of this and that reason, which reason later you will know. <laughs> so minister, just not just saying name, sama Samasambuddha, why the Buddha is called Samasambuddha? Must be together with the reason. So uh, yeah, because of this and that reason, the Buddha is sama Samasambuddha. Not like uh, some names. Names are two, two different names. One is uh, following the meaning. One is uh, just calling. You cannot ask why you call in this way. <laughs> cannot ask, no reason. So it is this kind of name is uh, uh, not following the meaning. So some names are uh, you can ask a question. For example, my name is Janaka. Uh, why uh, this bhikkhu is called Janaka like that. So can show the reason, but I'm not sure no. So Samasambuddha, uh, why the Buddha is called Samasambuddha? So it is it means uh, ETP uh, because of this and that reason. Okay. Và khi chúng ta đọc về niệm ân Đức Phật thì chúng ta hay đọc câu là Itipiso Bhagava Arahant Samma Sambuddho thì thường là cái câu Itipiso Bhagava là thường là được đặt trước mỗi cái ân đức nhưng mà trong văn viết thì được đặt một lần đầu như vậy thôi rồi sau đó là liệt kê những ân đức ra nhưng nếu mà chiết tự ra thì chúng ta đều có thể đặt um, Itipiso Bhagava trước mỗi ân đức ví dụ như itipiso bhagawa samma sambuddho itipiso bhagawa vichacharana như vậy chữ itipiso bhagawa có nghĩa là gì itp là bởi vì lý do này lý do kia mà số bhagawa mà đức thế tôn ừ, được gọi là được gọi là hay là có danh hiệu là như là arahant hay là à, Sammasambuddho hay là là bậc à, ứng cúng hay là bậc chánh biến tri ừ, như vậy tên là Đức Phật hay là tên là Đức Thế Tôn ngoài ra ngài còn có những cái danh hiệu khác những cái nghĩa khác giống như khi chúng ta gọi tên ai đó thì đôi khi cái tên chỉ để gọi thôi nó không có nghĩa gì hết hoặc đôi khi cái tên đó nó có một cái nghĩa đi kèm như vậy tên có hai loại à, cái câu itipiso đó để giải thích là tại sao đức thế tôn lại có một tên gọi khác có một danh hiệu khác ừ. và những cái danh hiệu đó hay tên gọi khác đó là gì thì nó có nghĩa như vậy tên có hai nghĩa ví dụ như tên của thầy là Chanaka mọi người có thể hỏi là Ồ, ờ, um, ờ, Chanaka có nghĩa gì đó. thành ra là khi nói về ông Đức Phật chúng ta cũng hiểu là tại sao Đức Phật có danh hiệu là Samasambuddho là đức uh, chánh biến tri. So Samasambuddho this word three words are combined sama one sam one buddha one so three words sama is well well uh, in a good way, science by himself. Buddha is a knower. The one who know well by himself. So, what is the object? All dhammas, all phenomena. So, the one who know all phenomena well by himself. Và chữ Sama Sambuddho có nghĩa là tránh biến tri. Viết tự của chữ Pali này có ba chữ Sama, Sam và Buddho. Chữ Sama có nghĩa là tốt đẹp, là tốt. Là chữ Sam có nghĩa là tự mình, tự vị ấy. Và chữ Buddho là người giác ngộ hay là người biết như vậy cái chữ này có nghĩa rằng người có thể tự mình biết một cách tốt đẹp biết cái gì đối tượng của sự biết này là gì đó là tất cả các pháp tất cả các hiện tượng như vậy đức chánh biến tri là vị có thể biết tất cả mọi thứ một cách rõ ràng tốt đẹp Sama well means uh, some people say no, but uh, the way they know is different. Uh, different from reality. <laughs> so it is not well. So, for example, Four Noble Truth, the Buddha knows Dukkha Sitya as a Dukkha Sitya. The Buddha know Samudya Sitya as a Sitya. So, this kind of knowing is called knowing well. So, the Buddha say many, there is a cause and effect, karma and karma result. So the Buddha know as a reality. So reality and his knowing is not different, the same. So this kind of knowing is called knowing well. Some people, they may say, I know, but uh, the way they know is uh, different from reality. cái chữ sama là well hay là rõ là tốt đẹp là rõ ràng ừ. và biết một cách rõ ràng biết tốt đẹp một số người họ cũng nói là ờ, tôi biết rõ ràng à, họ giỏi một cái lĩnh vực nào đó ờ, tôi biết rõ nhưng mà cái sự hay biết cái đối tượng của cái việc biết đó nó không có tương ứng với sự thật đức phật là vị biết được bốn thánh đế một cách như thật thánh đế đây là khổ ngài biết như thật thánh đế đây là nguồn gốc của khổ ngài biết như thật vân vân và ngài còn biết nhân và quả nghiệp và quả của nghiệp các cái lý về duyên khởi như vậy cái sự hay biết của ngài nó tương ứng với sự thật sự thật và sự hay biết đó không khác nhau do vậy mà được gọi là biết rõ hay là chánh biến tri so second one is the sound San is uh, by himself, knowing him by himself, own self. So it means without teacher. So only there are two persons that can know by, by their self. One is the Pachika Buddha, one is the Sammasambuddha. Pachika Buddha, not, knowing him by himself, but not all. Not all. For the Buddha, knowing all by himself. By himself means without a teacher. và chữ xâm này có nghĩa là tự mình đây có nghĩa là tự mình biết mà không cần vị thầy có hai hạng người có thể biết các sự vật hiện tượng trên thế gian mà không cần thầy đó là Đức Phật Pacheka Buddha là Đức Phật độc giác và hai là Đức Phật Sammasambuddho là Đức Phật chánh đẳng giác hay là chánh biến tri và Đức Phật độc giác thì chỉ biết một phần nào đó thôi tức là không biết tất cả mọi thứ còn đức phật chánh đẳng giác hay vị chánh biến tri thì biết tất cả mọi thứ và không cần thầy tự mình biết được so you can reflect it depends because of knowing well all the dhammas by himself so Bhagavad, that Buddha is Samasambuddha. Now you know the reason. Because of knowing well by himself. He is Samasambuddha. Như vậy các bạn có thể niệm hay quán tưởng ơn Đức Phật như sau. Bởi vì Đức Thế Tôn có thể tự mình biết rõ tất cả các pháp cho nên Ngài được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác hay là chánh biến tri. Okay, what is all? And think for that uh, I will explain in another lesson, another day. So generally now just you you're trying to remember all. <laughs> what are the all? So now we should stop. If you reflect again and again, the Buddha qualities are in your mind, in your heart. Và còn biết cái gì? Biết tất cả đó là là những gì? thì đây là một đề tài rộng thầy có thể sẽ dạy trong một bài khác ngày hôm nay thầy chỉ dạy tới đây thôi và quý vị nên niệm ăn đức Phật thường xuyên niệm ăn đức này với cái sự hiểu biết là chung như vậy okay so now we should stop our talk we have an interview Bây giờ chúng ta sẽ qua phần trình pháp. So I would like to share the screen which have some questions. Okay. The first question của cô Lê Hà. I pay her homemade to say it all I have three questions. Can Bante please guide me? First one, my daughter has seen hungry gods since childhood. It's been like that for many years. Recently, many hungry cats came into her room. They jumped and played. When my daughter told them to be quiet, they stopped. There were times many hungry cats stood still by her bed. Sometimes she dreamed a lot of them, saying that please chant to share merit to them. Every day, my daughter shares the merit from keeping precepts and meditation to all beings. Devante, is it good or bad to see more and more hungry gods enter to our room? Okay. So, uh, some people uh, in Myanmar sometimes uh, they they trying to invite so some are because of inv- invitation, uh, they come. So if so, not good, but uh, you, you want them uh, to come, uh, they come. So when they call the ghost? They want to share merit. So that is their aim. Well, uh, some uh, ghosts want to disturb uh, Because of this, they come and disturb. So if being disturbed by ghost, if you don't like, it is not good because it is disturbing. So uh, if you want to help, uh, you are not being disturbed, you, you may share merit. Well, okay, you do kusala. Actually, you call or not call, just uh, aiming Uh, aiming for them, uh, dedicating to them, you do kusala and you share merit. This episode, this is uh, you are helping to the other beings. But if you don't want, usually you may reflect the Buddha, Buddha's quality, you may chant the Buddha's quality, and you make a wish you don't want to have, you don't want to see. And so if you are power enough, or, or you may share devas, uh, protector devas, deva will protect you. So you may not see that. Thầy trả lời cho câu hỏi đầu tiên là một số người ở Myanmar đó thì họ cũng có cái tình trạng này là do họ cố mời mấy ngạ quỷ này đến để họ chia phước họ làm phước thiện xong họ chia phước đến những cái ngạ quỷ đó thì cái mục đích của họ là mời đến để chia phước cho nên là cũng không ừ, phải tốt hay là xấu bởi vì họ có mục đích thì câu hỏi của cô là tốt hay là xấu ha thì à, còn trường hợp thứ hai á, là ngạ quỷ này tới để quậy phá à, để làm hại hay là có những cái điều mà làm ảnh hưởng đến người á, thì cái điều này là không tốt thì mà nếu mà bạn không muốn bị phá như vậy á, thì mình phải làm phước thiện và mình chia phước cho họ thì khi họ hoặc là bình thường bất cứ mình làm chuyện phước thiện nào mình cũng đều hướng đến chia phước cho tất cả chúng sanh thì như vậy chúng ta đang giúp cho những chúng sanh khác còn khi mà mình thực sự không muốn bị những nhà quỷ hay phi nhân quấy phá đó thì mình có thể niệm ân đức phật hay tụng ân đức phật và nếu như cái năng lực của mình đủ mạnh hoặc là mình có thể chia phước đó và nhờ chư thiên bảo hộ đó giúp đỡ thì khi ân đức đủ mạnh thì thì họ sẽ không đến nữa không không không quấy phá mình nữa the second question I used to have light, but now I lost it. I have been maintained joy pity in two years, but not still but still not seen light. I rarely contact people. I meditate about 16 to 18 hours each day and sit about 10 hours. I often chase my breath and then make the breath stronger. I reminded myself, relax. But after that, for some time, I could have the same problem. When I took rest, then my breath become very gentle. But when I said very, very, very oh, what? Very huh? soft, very soft. Subtle. yes. Subtle. Yes, subtle. But okay. when I when I sat and meditated, the breath becomes stronger again. Thank you, Bhante. So, uh, stronger is no good. It is like a beginning situation. So, if you want to be subtle, so You should tell yourself, uh, remember the Bisadel. Remember the Bisadel. You should have this desire. So what is that desire, if you're trying to meditate on the breathing, the breath will be more and more subtle. So you should not have a wish to be gross và thầy nói rằng cái hơi thở mạnh thì nó không tốt nó giống như là giai đoạn mình mới ngồi xuống thiền vậy nó sẽ không có phát triển được tốt ha như vậy cô nên có cái xu hướng để cho hơi thở nhẹ hơn vi tế hơn bằng cách à, nhắc cái tâm mình thỉnh thoảng và thường xuyên là à, mong cho hơi thở của tôi được an tịnh mong cho hơi thở của tôi được nhẹ được vi tế à, vân vân thì thỉnh thoảng nhắc thường xuyên như vậy cái tâm mình cũng xu hướng theo như vậy và một thời gian thì nó sẽ vi tế mình không nên có cái xu hướng làm cho cái tâm cái cái hơi thở của mình mạnh lên mà mình bằng cái sự ước muốn đó đều đặn thường xuyên thì hơi thở của mình sẽ trở nên vi tế. Also, you shouldn't long for the light. Only you should try to know the breath peacefully calmly and continuously. Bên cạnh đó, cô cũng không nên mong cầu về cái ánh sáng mà cô chỉ nên biết hơi thở một cách an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái và liên tục. Câu hỏi tiếp theo. Dear Sayadaw, I would like to ask you the following question tonight. Is the day of Uposatha Day regulated on the 1st, 8th, 14th, 15th, 23rd and 30th days of lunar calendar based on anything and keeping the eight precepts on other days beside the above days is the merit the same as keeping the eight precepts on the prescribed day or not? I see that there is a difference in Uposatha Day in some different countries. How is this understood? Some point I don't understand. Uh, about then, about every set, which day she practices? Hmm. Uh, usually in Vietnam, beside the uh, Western calendar, we also hmm. use lunar calendar, same as Chinese calendar, and um, Chinese calendar is based on the moon, and sometimes it's similar to the, the calendar of Uposatha Day in Theravada Buddhism. So mm-hmm. people mm, gradually they, they may don't understand the cause of mm, why we have to practice uh, Uposatha based on the moon, but they only mark as or first, eighth, or 14, 15, third of lunar calendar in Vietnamese. Mm Yes, that's me. <coughs> so, Julie, if you can practice every day, it is it isn't the best. <laughs> so, but if it cannot, according to Mahabharata Nibbana Sutta, eight days a month. eight days a month. So in some sutta, maybe four days a month. Uh, so, so uh, it is uh, uh according to Theravada India, uh, any day will be okay. Whenever you practice uh, Vajra, you will have a merit. Uh, but uh, people, normal people cannot practice every day. So, so the other day you may work, uh, usually working for the money is the mind not clear. Maybe uh, one week, one time, uh, you may clear your mind, washing your uh, uh, your mind. For example, uh, you may, I want to say, you may wash your hair in a weekend. So mm, um, when you you wash your your hair in a weekend, why not the other day, someday? Uh, based on your convenience, uh, you do. So uh, just as a tradition, we may practice in the Ubosra So no mentioned why we have to do Ubosra So just to be regular, we choose Ubosra It is a very possibility. But uh, some kind of connection with the universal, uh, we don't know. Maybe, uh, may have, may not have, but uh, uh, not you know important thinking. Mm. But if possible, we may follow tradition. So we may choose those who was around there. Mm. If not possible, for example, as a, as a worker, so may choose a weekend. It is also possible. I think no much problem. Lúc đầu ngài cũng không hiểu tại sao là mình để ý mình lại nói về cái ngày một ngày mùng 8 ngày 14 tại vì bên lịch miếng không có những ngày này thì Khema có giải thích cho ngài là do mình nhìn dùng lịch âm giống như lịch của Trung Quốc dựa trên trăng mình chọn ra những cái ngày đó và à, nhưng mà trên thực tế là cái cuốn sách thái đây là dựa trên cái lịch trăng trăng nửa tháng trăng tròn là và trăng không trăng và trăng một nửa thì à, khi mà giải thích cho thầy như vậy à, và thầy có nói rằng à, nếu mà các bạn có thể hành Uposatha tức là thọ tám giới ngày nào cũng được à, xin lỗi ngày nào cũng thọ tám giới thì là điều tốt nhất và nếu không thể được thì theo như trong kinh Đại Bát Niết Bàn thì 8 ngày một tháng hoặc là những bài kinh khác thì có thể hành 4 ngày một tháng và theo như trong truyền thống Theravada thì bất cứ ngày nào mà một người hành tám giới Uposatha thì ngày đó đều có phước báo như nhau uhm, nhưng mà đối với mọi người á, thì nhất là người cư sĩ thì không thể ngày nào cũng hành tám giới bởi vì cần phải đi làm à, vâng, cần phải kiếm tiền thì lúc đó tâm thân không có sẵn sàng thoải mái để thọ giới à, và nó không được trong sáng thanh tịnh cho nên chọn một cái ngày nào đó để họ làm thanh lọc thân tâm thanh lọc tâm ha giống như khi bạn mà gội đầu á thì để làm cho sạch cái đầu thì bạn chọn một ngày nào đó để để gội đầu thì cũng vậy cái ngày đó có thể là ngày cuối tuần nó không có lý do gì cả thì chỉ là để làm cho thanh lọc để làm cho thanh tịnh sạch sẽ lại thôi và cách chọn ngày thì cũng không có nói, không có nói cụ thể tuy nhiên nó có thể có một cái sự liên hệ mối liên hệ nào đó đối với vũ trụ đối với tinh tú các vì sao năng lượng vũ trụ gì đó thì cái điều này à, thì cũng không có rõ ràng à, tuy nhiên bất cứ ngày nào mà mình chọn để thành upasatha này đều đều được hết đều tốt hết Dear sir, I respectfully bow to you. Dear sir, please allow me to ask why can't the Deva go forth being ordained from the home life and the Deva can only attain the highest Phala and Magga, which is Sotapatti. I'm grateful respectfully to you. Well, well I, I didn't understand. First, he asked why the Deva cannot got, the Deva cannot be ordained. Second, uh -huh He asked why the Deva only attained maximum up to Sotapanna. Like that. <coughs> Uh, so ordinations are based on Buddha's uh, rule. So we have to go. So in the Buddha time, the dragon want to ordain as a as a bhikkhu. So he pre- he disguised as a man ordained. Uh, so Bhikkhu uh, uh, gave him ordination. So, but when he sleep, so dragon dragon body appeared. So the whole the whole kuti is full of a body. <laughs> so other people afraid. Uh, what is that at that time? Because they if they sleep, so no more but no more this so original body appear so at that time the buddha laid down rule so uh, animals no human beings cannot cannot ordain so because of the buddha's law so cannot ordain uh, so this is a uh, rule another thing is uh, uh, deva realm is not good for meditation. <laughs> uh, because no hidden place, no secluded place. Uh, so for them, no secluded, no hidden, can see everyone. Uh, so for example, uh, husband want to go to far, but the wife uh, will see, oh, where is my husband? Oh, going far, I follow to him. <laughs> so like that. So no need to get, just want to go reach there. Uh, so, so in the same way, although you are staying far, so uh, where is my wife? Oh, he saw, like that. So just uh, I want to go or oh, reach, body is reach there. So in this way cannot marry dead. So uh, will be very difficult for er, for ordination. Um, trả lời câu hỏi tại sao chư thiên không thể xuất gia thì ngài trả lời rằng thầy đức phật có một con rồng naga nó biến thành con người một thanh niên và nó muốn xuất gia các vị tỳ kheo nhìn thấy hình dáng như là người và đã cho xuất gia và khi cái vị đó ngủ thì cái phép màu á, cái phép của rồng nó không thể giữ được khi mà con rồng ngủ nó tự hiện hình ra thành con rồng trở lại và trong cái cu ti trong cái cốc là cái thân con rồng nó to và nó choáng hết cái không gian của cu ti luôn cái vị tỳ kheo khác nhìn thấy rất là sợ hãi và đưa sự việc lên Đức Phật thì Ngài mới chế giới rằng là loài súc sanh hay là phi nhân không thể được xuất gia trong giáo pháp. Và còn đối với chư thiên thì ở trên cõi chư thiên á, là một cái nơi không thuận lợi, không tốt cho việc hành thiền. Ừ, vì ở đó nó không có cái chỗ che khuất, không có chỗ thanh vắng. Vì tất cả được có thể nhìn thấy nhau. Ví dụ như cái vị chư thiên nam là người chồng á, là đi đâu đó thì người vợ có thể dùng thiên nhãn để nhìn theo là biết ô vị kia đang ở đó và nếu vì người vợ muốn đi theo thì vừa ước muốn khởi lên thì cái thân của họ lập tức biến và hiện ra cái chỗ đó cho nên rất là dễ do vậy mà ừ, chị Liên cũng khó cũng không thể xuất gia bởi vì ừ, nó không có phù hợp với cái đời sống lập cư thanh tịnh nhàn vắng như là you Yes. But they were not just a Sotabana. Uh, they were very knowledgeable. Uh, only the lowest deva, the same as a human. So three types of bhasa, uh, no-rooted, two-rooted, three-rooted. Uh, the other five realms, only two and three rooted, no have no rooted. rooted. That means uh, in the human realm, there is uh, some kind of bhasha, cannot speak, uh, cannot learn. So very basic they know, even they may not know east, west, south, and north. So uh, there are such kind of bhasha. So in the lowest were realm, out of six, so have this kind of bhasha, so no rooted But uh, above five realm, in the above five realm, so not have a non-rooted basa, only two or three rooted. So three rooted basa can get any attainment. They are knowledgeable, but only their conditions and no have a hidden place, secluded place. So Bodhisattva, uh, he trying to go to forest to practice. Why? In his mind, one of uh, simile appear some of Similipia, wet wooden, wet wooden, no, dry wooden. So staying under the water, we don't have a fire. So in the same way, most ordinaries are like wet wooden. A lot of defilements that they have. But uh, if they are staying among sensualities, so cannot make a fire, cannot make a knowledge. Uh, because of this, uh, I have to go to renunciation. And so, for that day, uh, cannot do such a renunciation. Câu hỏi, tại sao chư thiên chỉ có thể chứng đạt đạo quả cao nhất là tu đà hoàng thì thầy nói rằng không phải là chư thiên à, chỉ chứng cao nhất là tu đà hoàng đâu mà họ rất là có trí tuệ và họ có thể chứng được những cái bậc thánh cao à, tất cả những cái bậc thánh ha và ở trên cõi Deva thì có ba loại chúng sanh là vô nhân nhị nhân và tam nhân thì cái đối với vô nhân á, là loài người cũng có thì là như ở loài người á, là người vô nhân á, là người câm người điếc người mù bẩm sinh hoặc là những người họ bị ngờ nghệch họ không thể phân biệt được đông tây nam bắc họ rất là thiểu năng về trí tuệ thì cái hàng người vô nhân này á, thì đối với cõi chư thiên thì chỉ có cõi thấp nhất là xuất hiện cái loại người này thôi à, tức là tứ đại thiên vương á còn năm cõi chư thiên cao hơn thì là chỉ có hạng nhị nhân và tam nhân và đối với hàng chư thiên tam nhân thì họ có thể chứng đạt ừ, các bậc thiền và các bậc thánh đầy đủ ừ. chỉ có là ở trên cái cõi của họ thì không có cái chỗ riêng tư không có cái sự thanh vắng độc cư dễ dàng như ở cõi người còn lại thì cái trí tuệ của họ rất là sắc bén uhm. Đức Phật một lần Ngài đi vào rừng hành thiền và Ngài đã khởi lên suy nghĩ và Ngài đã liên hệ đến một ví dụ như sau. À, như gỗ ướt thì không thể nhúm củi, không thể làm cho lửa phát sanh. Cũng vậy, những phàm phu, um, những người phàm phu thì sống giữa các dục thì không thể sinh khởi lên đạo và quả hay những pháp cao thượng do do vậy mà muốn thực hành phạm hạnh một cách tốt đẹp thì cần phải tách rời ra những cái dục vọng tức là người đó phải đi xuất gia phải xuất ly ra khỏi những cái sự chung đụng vướng mắc của mình đối với những dục vọng xung quanh do vậy mà ở cõi người thì có thể xuất gia và và tu tập thanh tịnh hơn Um, these are in daily activities. When I was standing, I feel the area of the touching point slightly tense and it keeps drawing the attention there, directing the mind to that area. I meditate for about an hour and I can hear the breath a little bit clearly. Please teach me. Grateful to Bante. Min- so, hmm. Min- so feel the- you say, you you you said I can hear. So uh, the breath is uh, no no sound object. Why we know the breath is when I breathe in, breathe out, the air is touching the skin. And uh, because of touching, we have chance to know, to think the air, the breathing. So air is uh, coming in from tangible object, like a uh, when the wind touch our body, we may know, oh, there is a wind. wind. Uh, it is a windy day, like that. In the same way, because of the, the wind touching, we have chance to think, to know uh, there is a breath, there is air. So it is uh, no hearing object. It is a tangible object. And it, just uh, you're trying to feel the breath, as long as you know the breath, it is okay. Thầy nói rằng chị dùng cái chữ nghe hơi thở thì um, khi hành thiền niệm hơi thở thì không có dùng cái tai để nghe bởi vì đối tượng hơi thở nó không phải là đối tượng của tai mà đầu tiên là mình phải dùng cái thân xúc để biết được hơi thở tức là do hơi thở nó là khí là gió nó đi qua đi lại chỗ lỗ mũi và nó chạm vào cái da và như vậy nhờ nó chạm vào mình hay biết được hay biết được uh, đó là có hơi thở đi vào đi ra như vậy đối tượng niệm hơi thở không phải là đối tượng âm thanh mà có thể nghe được um, if you are busy then for the other question can skip for next uh, talk okay. Okay, okay. Next, uh, we uh, will teach in the next session. Mm. Yes, Bante. Ngài nói Ngài bận một số việc cho nên những câu hỏi được hỏi trên cửa sổ chat thì sẽ để lại vào sau ạ. À. Okay, we will, we will make a wish and we will share merit. Chúng ta sẽ um, sẽ chia phước. Idame bonyam asawa à, punyang. Asawakayam. À, Asawakayam. Wahang hodu. Wahang hodu. Mm, ừ, okay. Idawadaja. Yes. Idawadaja amehi. Idawadaja amehi. Sambadam punya sambadam. Sambadang punya sambadang. Sabe dewa numodandu. สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพสัมปติสิทธิยาอิดาเมญาตินังโหตุอิดาเมญาตินังโหตุสุขิดาหุนตุญาตโยสุขิตาหุนตุญาตโยอิดาเมปุญญังอิดาเมปุญญังอาสวะขยาวหัม อาสวะขยาวะหังโหตุโหตุมามาบุญญาบากังมามาปุญญาบากังสัพพสัตตานังสัพพสัตตานังปาเจมิปาเจมิเตสะเบเตสะเบเมสัมมังเมสัมมังปุญญาบากัง Vô Nha Ba Găng La Van Du Lạc bàn tu. Sa du, sa du, sa du. We would like to pay respect Bante. Thank you Bante mm. very much. Sa du, sa du, sukhi hodu, nirvana sa bhajya hodu. Sa tú, sa tú, cảm ơn mọi người. Nếu mà khi mà có dịch cái gì sai thì xin sám hối với mọi người. Xin sám hối tam bảo, xin sám hối mọi người.